بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا بكرة أول روز وآخر وأصيلا سبحان الله أول روز وآخر روز يعني در تمامي اوقات سبحان الله بكرة وأصيلا در قرآن هشتاد بار تسبیح تکرار شده با سیغه های متعدد مختلف جایی به سیغه مازی جای مزارع جایی به سیغه امر مثل فرمودی الله یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وسبحوه تسبیح الله بگید اول روز و آخر روز جایی به سیغه مازی اومده مثل سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم جاي بسيقية مضارع اومده لفظ مضارع اومده يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم و جایی هم با لفظ مصدری اومده مثل فرمودی الله سبحان ربک رب العزه عما یصفون هشت سوره از سوره های قرآن با تسبیح شروع شده سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام سوره النحل اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سورية حديث سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورية حاج سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورية الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورية جمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورية تغابون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورية سبح اسمك در نمازي بترم وميكون يسبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى دار قرآن کل این 80 وجهی که از تسبیح اومده علما اومدن شمارش کردن سه تا در وصف ملائکه اومده نه تا در مقام جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم چهار بار در مقام دیگر انبیا سه بار در مقابل حیوانات و جمادات الله تک تک اینها رو من نمونه از قرآن خواهم گفت سن در بحث ملائکه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ملائکن تسبیح الله را میگن حالا معنای تسبیح رو خواهیم گفت فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار اگر استکبار ببرزن روی گردان بشن از دین بدان که فرشتگان الهی تسبیح الله را میگن تسبیح الله را میگن یا الله در قرآن میگه وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار شب و روز حمد و ستایش الهی را میگن فرشتگان الهی اما در وصف پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم الله میگوید فسبح بحمد حمد اینجا به صيغه امر تسبیح الله را بگو یا میگوید به رسول الله صلی الله علیه و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا الله را تسبیح بگو بس تسبیح نمازه وقوله فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا یا درباره انبران وسبح بالعشي والابكار در بحث زكريا یا در بحث المؤمنين يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا دستور بما مؤمنين الله را تسبيح بگیم يا ياد ميكون از تسبيح حيوانات جمادات تسبح له السماوات السبع والارض آسمان ها و زمین تسبیح الله را میگن و من فیهن و هر آنچه که در آسمان و زمینه یا میگه الله جل شانه در قرآن سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم یا میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر الله همه مخلوقات تسبیحش رو میگن الله جل شانه از باب سبحان بودنش 25 بار به ما یادآوری میکنه در قرآن سبحانه بل له ما فی السماوات والارض سبحان ربك رب العزه الله سبحانه الله سبحانه اصل تسبیح تنزیه پاکیه دوری از هر عیب و نقصی اصل تسبیح سبحان ربك رب العزتی عما یصفون الله پاک و منزه در مقابل هر اون اوصاف بد و ناشایستی که به الله میدن چه نسبت فرزند که میگن عزیر فرزند الله یا میگن مسیح فرزند الله چه نسبت اوصاف بد مثل قالو ید الله مغلوله دستای الله بسته است الله خصاصت داره بخل داره الله در جوابش میگه ولی هم مبسوطتان یا صفت عجز به الله میدن یا صفت خستگی الله در مقابل آفرینش آسمان زمین میگه و ما مسنا من لغوب در مقابل آفرینش هیچ خستگی به ما دست نداد الله صفاتش کماله پاک و منزه از هر صفت نقصی الله پاک منزه از هر شریکی سبحان سبحان الله عما یشرکون الله بینیازه الله شریکی لازم نداره که بیاد معاونش همکارش همیارش بشه الله بینیازه و سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد في السماوات از باشکوه ترین از کار تسبیح الله اکبر از باشکوه ترین از کار تسبیح یعنی چی شکوهش در اجره در فضیلته ما بحث تکبیر رو گفتیم بحث حمد رو گفتیم الان بحث تسبیح بیش از ده تا حدیث در فضیلت تسبیح ما دارید ما چهار تا حدیث در بحث حمد گفتیم حالا شاید بیشتر هم باشن ولی اون قدری که درباره تسبیح اومده در مقابل دیگر اون دیگر اسکار نیومده حالا من تک تک اینها رو خواهم گفت از اون فضیلت ها و اون احادیثی که اومده در بحث تسبیح چی این تسبیح چه مکانتیه مکانتش جایگاهش اگر میخوای بدونی بدون که الله با این تسبیح بود که یونس ذنون را از شکم نهنگ نجات داد لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین آدم و حوا را بخشید بعد از اون که اون گناه را مرتکب شدن از اون میوه که نباید میخوردن خوردن تسبیح یعنی الله را بی تقصیر دونستن در مقابل تقصیرات خودت تقصیر از خودت بدونی خودت را مقصر بشموری عیب را از خودت بدونی نه از الله الله را کامل بدونی الله را حکیم بدونی الله را علیم بدونی این مقام مقام تسبیح مقامی نیست که هر کسی بهش برسه اون کسی که از الله غافله به جای اینکه دستش را به الله بلند بکنه میره در مردهی بوتی را میزنه الله را سپاس نگفته الله را تسبیح نگفته اون کسی که میره در اون مخلوق را میزنه کمک و مدد را از اون مخلوق میطلبه یا فلانی به دادم برس الله کجاست در زندگیش الله کجاست در زندگیش این چگونه الله را تسبیح گفته الله را تسبیح گفته یعنی الله را کامل و بیعیب و نقص دونسته الله را در شنیدنش بیعیب و نقص دونسته الله را در دیدنش بیعیب و نقص دونسته الله را در رعوفیتش در لطفش در رحمش در مهربانیش الله را بیعیب و نقص دونسته بی تقصیر دونسته الله در عدلش او را بی تقصیر دونسته او را کامل و در وجه کمال دیده اون کسی که در غیر از الله را میزنه مگر غافل نیست از اینکه اون اللهی که بر آسمان ها بر روی عرشه در آسمان هاست ارحم الراحمینه علام و غیوب از آینده با خبره چطور از اون الله غافله این چگونه الله را تسبیح میگه حالش روزش که الله تو سبحان نیستی حال روزش ای بنده ای مخلوق تو بدادم برس فریادرس خودش را اون مخلوق میاد تو پیش خدا جایگاهی داری اون الله فریادرس من نیست اون الله حرف من رو نمیشنوه حرف تو رو میشنوه متوسل به اون مرده میشه نیازش را از اون مرده میطلبه آیا الله را صدا زده آیا الله را ارحم الله رحمین دونسته آیا الله را لطیف دونسه؟ یا غیر از الله لطف اون مرده یعنی در حق تو بیشتره از الله یکتا مهر و شفقت و لطف اون مرده نسبت به توی مخلوق اون مخلوق بیشتر از خالق تو داره اون خالقی که چش بر تو گذاشت و گوش به تو داد چش به تو داد و جسم به داد و دست و پا و قلب داد پس حقیقت تسبیح را اون کسی که تو چارش میشه در طاعتش در عبادتش این مقام را حقیقتش به جا نیورده سبحان الله عما یشرکون الله پاک و منزه از هر نوع شرکی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب الكلام الى الله اربع چهار تا چهار تا کلامن نزد الله خیلی محبوبن سبحان الله اولیش والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الكلام محبوب ترین کلام نزد الله سبحان الله حدیث بعدی رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شدن حدیث ذر در صحیح مسلم أي الكلام أفضل بهترين سخن چه سخنی قال ما اصطفى الله لملائكته او لعباده اون چیزی که الله انتخاب کرده برای ملائکه‌ش و بندگانش سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده بهترین سخن مثلا لفظ دیگر میگه الا اخبرك باحب الكلام الى الله ابو ذر میگه رسول الله صلی الله علیه و قلت يا رسول اخبرني باحب الكلام محبوب ترین سخن رو بهم یادآوری کن بگو باحب الكلام الى الله قال ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده محبوب ترین سخن نزل الله سبحان الله وبحمده شرف این کلام مکانتش مقامش خیلی بالاست و بالاست از جمله احادیثی که اومده فرمودی رسول الله صلی الله علیه و من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت صد بار در روز بگی سبحان الله بحمد از کار صبح شامگاه صد بار بگی گناهت هر چقدر باشه الله میبخشه میامرزه برات حدیث بعدی پنجمین حدیث من قال رسول الله صلی الله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر کسی صد بار سبحان الله بحمده بگه در روز گناهش اگر اندازه خار و خاشاکی بر روی آب قرار میگیرن روی, روی آبی که روی کره زمین ها اون قدری که خار و خاشاک و حباب و که روی آب میبینی به اندازه اون اگر گناهت باشه چرکت باشه معصیتت باشه الله برات پاک میکنه اگر صد بار بگی سبحان الله و بحمده از اون لحادیثی که داریم ششومين فضیلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان ان من قالها في الصباح 100 مره وفي المساء 100 مره لم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به روز قيامات كسي از او بهتر نمیتونه باشه مگر كسي بيشتر از او گفته باشه الا من قال مثل ذلك او زاد عليه مگر كسي که مثلش گفته باشه یا بيشتر از او من قال حين يصبح ويمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم يات احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه از هفتمین فضیلت های این کلمه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند به سعد بن وقاص ایعجز احدكم ان یکسب كل یوم الف حسنه عاجزید از اینکه هزار حسنه کسب کنید فسأله سائل من جلسه هزار تا حسنه کیف یکسب احدنا الف حسنه هزار تا حسنه پاداش الهی انسان دریافت بکنه چطور قال يسبح 100 تسبیحه 100 بار تسبیح بگه سبحان الله فيكتب له الف حسنه هزار تا حسنه نوشته میشه براش و یحط عنه الف خطیه هزار تا گناه هم براش بخشیده میشه در مقابل سبحان الله گفتنت و از جمله نهمین فضیلتا فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن دو تا کلمه محبوبا نزد الله خفیفتان نگو سه تا یاد میکنه حبیبتان محبوبا نزد الله خفیفتان علی سبک هم آسونه بر زبان ثقیلتان فی المیزان در ترازو هم سنگینه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم این دو تا کلمه سبحان الله این تشویقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر را تقدیم میکنه یعنی که میدونید اون دو تا کلمه محبوب نزد الله چیه؟ به باب تشویق چیه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم انسان درهای پاداش را گذاشته الله براش تا در مقابلش کفه خوبیهاش ترجیح پیدا بکنه و کفاره گناهانش بشه خفیف بر سر زبان ولی پاداشش بسیاره این از وسعت رحمت الهیه عملی اندک و پاداشی بسیار و رحمته وسعت كل شيء این رحمت الهیه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون در مقابل اون وصفهای ناروایی که به الله میدن تمامی مشرکین بر روی زمین که حق الله را ادا نمیکنن اون بی حجاب در مقابل بی حجابیش که شریعت الهی را بر خودش نعمت نمیبینه اون بی حجاب اون کسی که رو به اعتیاد میاره رو به مشروب میاره از خستگی روحش وجودش میخواد خودش خالی کنه میخواد هم مغمش رو فراموش میکنه بکنه به جای اینکه رو به الله بیاره رو به مشروب میاره حمد الله را به جای نیورد ستایش و سپاس الله را به جای نیورده اگر اون شخص الله را به عیب نقص میدونست اگر اون شخص حقیقت تسبیح را به جا میورد هر عیب و نقصی که هر مشکلی که در زندگی داشت حکمتی در اون میدید از رحمت الهی میدید اون مصیبت اون مشکل هیچ وقت روی نمیورد به سوی مخلوقی چه مشروبش چه اون دختر به اون پسرش ارتباطی نامشروع برقرار بکنه معصیت از کجا به وجود میاد از عدم تسبیح الهی از دم تنزیه الهی از عیب و نقص چون تو الله را بر خودت ظالم دیدی غیر عادل دیدی رو اوردی به معصیت تو هستی که با اون دیدت بر خودت نقمت میاری الله برات نقمت نخواسته الله خیرخواهی و خوبیت را خواسته همه چیز تسبیح الله میگن الله نیاز به تسبیح ما نداره اگر ما سرپیچی میکنیم از دستورات الهی اگر ما دچار معصیت و گناه میشیم و تابع هوای نفسمون و ابلیس میشیم بدونیم که الله نیازمند ما نیست تسبح له السماوات السبع آسمان ها و زمین تسبیح الله میگن کوها تسبیح میگن و لقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال اوبی معه و طیر یا جبال اوبی یعنی تسبیح بگید که ای کوها و ای پرندگان با داوود وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير کوه تسبيح ميگه. ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق کوه را الله مسخر کرده بود که تسبیح بگه اون تسبیح حقيقي که ما نمیتونیم درکش بکنیم و این من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم یک تسبیح حقیقی که انسان نمیتونه درکش بکنه چنانچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه و یاران سنگ در دست رسول تسبیح میگه و میشنون و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه در مجلسی نشسته بودن بعد سنگی در دست رسول الله بود تسبیح میگه میده دست ابوبکر صدیق رضی الله عنه در دست ابوبکر صدیق هم تسبیح میگه میشنوه صحابه میشنوند برمیگردونه به رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره رسول الله میده به عمر بن خطاب در دست عمر بن خطاب هم تسبیح میگه الله اکبر صحابه هم میشنوند حاضرن یعنی فکر نکنید که این تسبیح حقیقی نبود یا غذا صحابه میشنیدن زمانی که غذایی که جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم می وردن چنانچه صحابی میگه لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل تسبيح غذا رو میشنیدیم که جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته میشد سبحان الله سبحان الله لفظ سبحان الله رو میشنیدن از از اون سنگ و از اون غذایی که جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم می حدیث صحیح بخاری امام ابن کثیر میگه و اما تسبیح الطیر مع داوود فتسبیح الجبال الصم اعجب من ذلك پرندگان تسبیح بگن زبون دارن تسبیح کوها شگفت وارتر از این شگفتیش بالاتره و از اون با شکوهتر تسبیح سنگ در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دیگه سنگ کوه درش غاریه درش بزرگ عظیمه ازش بعید نیست سخن بگه میگه عظمت سخن گفتن یک سنگ کوچیک خیلی شکوهش عظمتش بالاتره از تسبیح گفتن پرنده و تسبیح گفتن کوه میگه به خاطر عظمت معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم که الله جل شانه به ما یادآوری بکنه شرف مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل این معجزات پس این تسبیح ها این تسبیح ها برای این بوده که ما به خشوع برسیم هدف اینه هدف اینه که ما درست نمازمون رو بخونیم هدف اینه که جلو الله وقتی که میستی بدونی چی میگی الله اکبر الله اکبر و کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا که بدونی چی داری میگی سر نمازت افحسبتم انما خلقناكم عبثا فکر کردید همینطوری عبث خلقت شدید آفریده شدید که تسبیح نگید حم نگید الله رو بزرگ نپندارید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فکر کردید باز نمیگردید به سوی ما وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين همینطوری نبوده اینا بازی نبوده شما بازی نیستید الله بازی خلقت نکرده بیهوده خلقت نکرده الله پاک و منزه در خلقت آفرینشش تو محمد باشی و فلانی احمد باشه و فلانی حسین باشه و فلانی علی باشه الله حکیمه از تک تک اون موجوداتی که بر روی زمین گذاشته الله شما را بیهوده خلقت نکرده الله تو را ایرانی همینطوری خلقت نکرده الله تو را در این شکل قیافه همینطوری نیافریده الله حکیمه در کاراش الله علیمه نسبت به آینده الله علیمه تو را الان آفرید 1400 سال قبل و 5000 سال قبل نیافرید تو را آدم نکرد تو را بکر صدیق نکرد الله حکیمه در کاراش این تسبیحه این پاک و منزه دونستن الله در مقابل افعالش و در مقابل اوصافش الله را باید پاک و منزه بدونیم و از هر عیب و نقصی الله را پاک بسازیم الله باید تسبیح بگیم تسبیح الله نه اونطور که مشرکین میگن نه اونطوری که کسانی که الله را یا مشابه مخلوقی میدونن یا صفتی را از صفات حقیقی الله را نفی میکنن وقتی کسی درباره الله اظهار نظر بکنه درباره الله اظهار نظر بکنه در مقابل اون علمی که نداره اتقولون علی الله ما لا تعلمون ناروا به الله میبندید در مقابل اون چیزی که نمیدونی مثلا بیاید درباره الله نظر نظر بکنی الله دست ندارد الله بالای عرش نیست تو الله را دیدی چرا قضاوت میکنی بر الله که الله بالای عرش نیست چرا بر الله قضاوت میکنی الله دست ندارد الله نمیبیند چش ندارد چرا قضاوت میکنی بر الله الله در قرآن کجا گفته من ندارم ارسطو گفته ارسطو وحی شده این تسبیح نیست چون اونها میان به کلمه تسبیح سبح اسم ربک الاعلا تفسیرش میکنن بر غیر مراد الهی الله اگر در قرآن گفته لیس کمثله شی هیچ چیزی مثل الله نیست در مقابل نفیش از مشابهت مخلوقین اثبات صفات برای خودش کرده گفته و هو السمیع البصیر میبیند میشنود ولی اونها اونهایی که صفات الهی را نفیش میکنن به اسم تسبیح و تنزیه میگن نه الله نمیشنود الله نمیبیند چون اگر ببیند و بشنود میشه مثل ما انسان ها پس این تسبیح نیست از تسبیح الهی چیه پاک و منزه ساختن و دانستن الله از عیب و نقص و اثبات زدش وقتی که میگی الله خسته نشده الله نمیخوابه الله چرت نمیزنه در مقابلش کمال حی بودن الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم نه چرت میزنه و نه میخوابه چون حی همیشه زنده است و قیومه پس در مقابل تنزیه چی میاد کمال زدش اثبات کمال الهی این حقیقت تنزیه پس کسی که الله را از هر وصفی پاک میسازه دیگه الله نمیبیند نمیشنود این حق تسبیح را به جا نیورده و این در انحراف و گمراهی افتاده و همچنین اونهایی که همچنین اونهایی که در غیر از الله را میزنن به جایی که الله را صدا بزنن ندا بزنن بگن یا الله یا رحمان یا رحیم یا رزاق به جایی که بیان در الله را بزنن در غیر از الله را بزنن اینها تسبیح الله را به جا نیوردن الله را پاک و منزه از صفات نقص از ظلم از ناعدالتی از عدم شنیدن عدم مهر عدم محبت اینها را اون شخصی که برای الله شریک قائل میشه الله را کامل ندونسته در اون اوصافش اوصافش رو ناقص دونسته سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمدك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد